Nosaltres sí, estem molt contents de que hagin començat les obres, Era, és una demanda i una necessitat vital pel nostre poble. És evident que la coincidència de les dues obres doncs, complicarà una mica més la circulació, però bueno, ara comentàvem també amb l'alcaldessa de Figueres que el que ens interessa és que es faci, que no hi hagi aturades en aquesta obra, que s'alleugereixi el, el més aviat millor. I nosaltres, en principi, la nostra obra, com que és només una rotonda, diguéssim, intentaran no tallar sinó fan pas alternatiu, ja des d'ahir estan fent pas alternatiu, per tant en principi creuen que d'aquesta manera doncs, podran executar l'obra doncs, sense, evidentment perjudicis n'hi haurà, cues també, però jo crec que almenys els ciutadans de Vilafant estarem molt contents de fer cua durant uns mesos. Eh? Sí que és evident doncs, que hi haurà moments puntuals de, de molt de col·lapse circulatori, però haurem de, buscar, de prendre una mica de paciència i evidentment és, més, és una obra de més envergadura, evidentment la de Figueres, el que passa que com que tots els cotxes passen per allà doncs serà com un embut, no? I haurem de veure doncs, eh, bueno, eh, rutes alternatives.